more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Evo nas e, u još jednoj emisiji Zelenog e, telefona. Vrijeme je kako nam je, vani i kišno i tmurno i puno je e, vlage, ali eto što se tiče današnjeg druženja sa Anom Goljom, ništa nas ne može spriječiti, a ima dosta i novosti, dosta i povoda. Prije svega, Ana, želim vam dobar dan. Lijep pozdrav svima. Evo, što reći za vrijeme? Vrijeme, pa vrijeme je tipično jesensko, meni je predivno, ja volim kad kiša pada, volim svo ovo šareno lišće mhm. i ovaj, baš uživam sada trenutno. Je li e, imali kakvih problema vezano uz ovo vrijeme, uz to lišće, uz odvoz, možda imali kakvih prijava na, takvih, e, na te teme? Pa, jesenske. Mhm, na te jesenske teme. Mislim da ono što uvijek nas čeka po jeseni to su povećane slivne vode, otpadne vode koje se izljevaju. To smo zadnji put komentirali znači na koji način to rješavamo, odnosno kome prijaviti kada nešto tako vidimo. Ono što još mi kao građani možemo paziti to je da vidimo da li su nam sve šahte čiste mhm. jer nečišćenjem šahti i stvarno su teško da ostanu čiste za svo ovo lišće koje nam sada pada. Dešava nam se da nam se poplavljaju ceste koje onda su onda teže prohodne. Evo, malo samo e, obratiti pažnju na neke e, detalje. Vjerujem da bi bilo manje e, i problema i da bi doista mogli svi puno više uživati u, u jeseni, kako onim lijepim jesenskim danima, ali tako i ovakvim kao što su ovi posljednjih dana. E, naravno, jedna od tema zelenog telefona, spomenuli smo i to lišće, e, taj otpad, te slivne e, vode, je eto i ono što smo pričali kuda i kako sa građevinskim otpadom. Rekli smo prošli puta da je najlakše to baciti u more. To se dešava često i to mi imamo dosta prijava. Ovaj, tako da to je definitivno nešto što nije legalno odlagati u moru ili e, legalno je samo u onim trenucima kada je znači to e, iznimno dopušteno u recimo u primjeru što smo imali što smo zadnji put e, pričali vezano za Iku gdje se mhm. nasipava lukobren pa svejedno su se građani zabrinuli kad su vidjeli koliko materijala se tamo bacalo, s tim više što su uočili da nije to bio samo građevinski materijal već i otpad koji je bačen na tom području tako da je Žmergo pisao na različite institucije e, i na komunalno redarstvo i na građevinsku inspekciju i na Eh, inspekciju pri Ministarstvu pomorstva i evo dobili smo odgovor eh, koji prošli put nismo imali. Eh, naime, nadležni inspektor sigurnosti plovidbe očevidom je utvrdio da je dio nasipa lukobrana Luke kao odnesen djelovanjem morka, mora i to u mhm. cirka u 30%, te da postoji mogućnost daljeg odnošenja i probijanja istog. Mhm. Temeljem toga izvršena je dohrana, znači bacio se veći krupni kamen kako bi se zaštitio zaštitio e, kako bi se zaštitio e, znači sam mm. lukobran e, i imamo nekog Ana oprosti imamo nekoga na liniji halo dobar dan dobar dan Evo, imam jednu prijavu za zeleni telefon. Može, evo. Evo, primijetila sam već e, pa jedno možda desetak dana, ako ne i duže, jedan kauč e, na Kosićevu iznad opatije. E, znači, nalazi se kada se ide na cesti prema Pobrima u jednom zavoju u mhm. naselju Kosićevu na cesti odmah mhm. na zelenoj površini. Znači. Mhm. Ok, hvala vam puno da ste javili. Hvala vama, doviđenja. Pozdrav. Evo, malo smo pričali e, o ovom e, nasipavanju e, lukobrana, odnosno građevinskim otpadom, ali upravo i nekim situacijama kao što je ovo, kao što smo čuli prošli puta madrac koji se nalazio na cesti Klane i Kastva, i, odnosno Kastav Viškovo, ali eto i ovakve situacije kao što su odbačeni kauči mogu samo zamisliti kako to i izgleda i pogled ipak jednoj opatiji. Da, u opati na zelenoj površini stvarno pa kaučima nije mjesto. Mhm. kažem, to je jedna od onih prijava koje trebamo prijaviti na komunalnog redara, tako da se na to bude umaknuto. Ukoliko vidite počinitelja, recite mu da to nije pravila način odlaganja otpada, za, da za to postoje reciklažna dvorišta. i mhm. da svako ima pravo znači odnijeti tamo besplatno svoje kauče. Evo Ana, vidim da ste imali intervencije budući da osim ovoga što je sve bačeno, e, što se nasipavalo e, lukobran, da je i greškom iskrcan jedan kamion sa otpadnim materijalom. Što se desilo kasnije? Pa znači, e, građevinski materijal s kojim se nasipavao lukobran bio je materijal koji je dobiven sada kada se preuređivao motel u Ičićima. uh I onda su oni jedan kamion koji je bio pun drugog otpada koji nije smio ići u more, greškom odvezli i bacili u more. I to je ono što su građani isto primijetili i prijavili. Mhm. I sad nam je znači inspektor javio da su primijetili da je to greškom se desilo, te da su e, uklonili sav taj otpad da sa strojevima i da je on odnešen na odlagalište, a da je poslije umjesto toga isključivo znači građevinski materijal e, bačen kako bi znači se mhm. nadohranila ta luka. E, izdano je i rješenje Ministarstva zaštite okoliša Izdano je rješenje jer mi smo zahtjevali da vidimo, znači s obzirom na to da se radi nekakva, nekakvo uređenje, nekakva dohrana, e, htjeli smo vidjeti da li je to dio nekakvog većeg projekta i da li je potrebno provesti postup, e, postupak procjene utjecaja na okoliš. Međutim, e, javo, javili su nam da je Ministarstvo e, zaštite okoliša izdalo rješenje da taj postupak nije potrebno provesti s obzirom na to da se radi o manjem području, odnosno manjem zahvatu. Evo, nadam se da će ova izgradnja protići dalje mirno, da neće više biti ovakvih situacija ali isto tako... Ali kad ih vidite definitivno da, treba čim prije javiti e, tako da se stigne reagirati Inače, na vrijeme, naravno. Da. znamo i svi da možete nazvati 072 123 456, to je broj zelenog telefona. Naravno možete se obratiti kod nas na pomorski 761 e, 368, ali isto tako možete javiti i direktno e, vama bilo gdje samo da se e, da pomoć na neki način stigne. E, puno toga što je vezano upravo u zelene površine, ali namo i one površine uz more. E, puno ljudi sami od sebe žele nešto napraviti, žele nešto izbetonirati, a najčešće to ne rade e, sa nekakvim dopuštenjem, sa nekakvim e, papirima, nego čisto na svoju ruku. Što onda možemo napraviti kad nekoga vidimo da si radi nekakvu malu parcelicu ili nešto slično? Betonira. Znači, e, betoniranje je dosta česti problem i ono što mi trebamo napraviti, znači, kada bilo kakvu prijavu imate, znači postupak je uvijek isti. Mhm. Pokušajte fotografirati, za zabilježiti točnu lokaciju, vrijeme kada ste to vidjeli e, i onda tu čim, čim precizniju lokaciju javiti i, provi, i mhm. provjeriti. Znači mhm. ne morate vi biti sigurni da je to neko napravio e, stvarno bez dopuštenja ali vi možete zatražiti informaciju da li je to napravljeno sa dopuštenjem mhm. i onda e, znači za to možete isto tako vidjeti na geoportalu od državne geodetske, geodetske uprave da li se radi o privatnoj ili javnoj parceli. Ukoliko se radi o parceli koja je u, državnom vlasništvu, onda to treba prijaviti građevinskoj inspekciji. Mhm. postoji jedan generalni mail na koji se može prijaviti građevinska.inspekcija točka inspekcija mhm. Eh, ili na njih, poštu na njihovom adresu u Zagrebu ili pak komunalnom redarstvu u našem gradu, eh, znači bilo telefonom ili da ćete im javiti pisanim putem, ali kažem uvijek njima treba znači točna lokacija da znaju o čemu se radi, eh, otprilike površina koja je zabetonirana i opet ako ste vidjeli počinitelja. Evo, puno toga e, ljudi mogu napraviti, i mogu dojaviti, e, možda spasiti e, mnogo što šta u našem okolišu. E, vjerojatno mnogi nisu ni znali da to sve zajedno mogu napraviti putem zelenog telefona i doista uvijek možemo ga stalno ponavljati, a vjerujem da je već mnogima ušlo duboko u sluh, da znaju da je tu 072 i onda ima imamo one brojeve od 1, Da, od 1 do 6 i ne možemo promašiti. Ići ćemo naravno e, sada na jednu malu pauzu i onda ćemo otići i do novosti e, naravno ove naše emisije koju nam e, donosi Ana, a emisija je zelenog telefona. Τα πρόηδε μου εμπορικά τα τη τρύπα, Προβιδέντσα, το βίβιβα. Δάμε, δώ, δώ, δώ, δώ, δώ, δώ, δώ, δώ, Providência, dá me Bila. Dami do, me doideš, dá me dami me kali calicaria. Fida i da projdeš Mojim dvorom taman ljudi triba Providenca To bi bila Da mi mi dojdeš Da mi doj, da mi dojdeš karijan starija Da mi doj, da mi dojdeš Da mi doj, da mi dojdeš Kalikarija Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo nas natrag u drugom dijelu e, današnje emisije Zelenog telefona, emisije od 25. listopada. Baš je pravi e, listopad e, i naravno malo smo prokomentirali u prvom dijelu prijave građana na sam broj 072 123 456. Čuli ste o jednom odbačenom e, kauču. E, na jednoj zelenoj površini u Opatiji, e, zatim o onom što se događalo i kako se ispravilo nasipavanje lukobrana u e, Iki, odnosno u Ičićima, a to je materijal koji se skupio prilikom rušenja motela u Iki. Naravno, dve, tri riječi o onome što mnogi često vidimo, a to je betoniranje zelenih površina, često znamo poljeti i onih malih svojih, e, da, to, da tako to kažemo, ovaj, priveza, da, kupališta e, i slično na svoju ruku Evo, e, Ana nam je rekla što trebamo točno napraviti, e, kako da se ovo ispravi, što treba zapravo i e, provjeriti i kome se sve treba obratiti, a posebno su interesantni ovi portali gdje vi možete provjeriti i čije je vlasništvo ta čestica na koje ste to primijetili. Naravno, e, udruga Žmergo, zeleni telefon, mreža zelenog telefona ima puno posla, nažalost, a kažemo naravno, jel? jer to i očekujemo, tako da očekujemo od vas, Ana, i brojne e, novosti, budući da smo prošli put prokomentirali vašu nagradu od ministarstva e, na koje vam još jedan put e, čestitamo, ali isto tako imali ste i sastanak svoje mreže e, zelenog telefona, pa možda najprije da krenemo s time par riječi o tome. Pa evo, u Krapinskim toplicama prošli tjedan, e, u četvrtak i petak održali smo sastanak mreže zelenih telefona gdje su bili svih deset predstavnika različitih, znači deset udruga koje e, djeluju na mhm. zelenom telefonu jer svaka udruga pokriva svoju županiju, a neka je i susjedne županije. Mhm. Pa tako je neke čak i do tri županije, s obzirom na to da nismo naše udruge koje bi preuzele znači zeleni, e, djelovanje zelenog telefona na svojem području. Tako da neke stvarno imaju jako puno poziva tijekom godine. Evo i e, ove godine dogovorili smo prijenos mreže, do sad je Ekopan zadnjih e, mhm. desetak godina vodio e, mrežu zelenih telefona, sada je to preuzela udruga Sunce iz Splita. Mhm. i naša draga pravnica Ivana koja će sada nas evo malo postrojiti i tako da smo mi krenuli sa operativnim planom i što nas sve očekuje u 2017. mm na koji mhm. način možemo poboljšati naš rad a u sklopu projekta, u sklopu projekta koji provodimo i ove radio emisije, ali isto tako i djelovanje na zelenom telefonu koji se zove Partnerstva za okoliš, napravili smo i sa vanjskim evaluatorima evaluaciju našeg projekta da vidimo kako nam je proteklo zadnje dvije godine, što smo uspjeli napraviti i što bi promijenili u projektu i nekako smo se svi složili da nam je ovaj projekt baš dobro došao iako smo ga poprilično nabili sa različitim aktivnostima koje smo trebali odraditi, ali isto tako smo i dobili i jako puno različitih materijala i publikacija koje je drugačije kad radimo na zelenom telefonu volonterski ne možemo producirati, a stvarno materijala ima. Mhm. Tako da uskoro nas očekuje i dijeljenje jedne brošure, tome ćemo više sljedeći put, mhm. koja je vezana za zeleni telefon, tako da svako ko želi doći moći će dobiti svoju brošuru brošuru i tamo će biti svi ti korisni savjeti o kojima pričamo ne u samoj emisiji. Imat ćete u knjižici, moći ćete prolistati svaki put kad ne budete, ne budete znali kome šta prijaviti, moći ćete se koristiti tom knjižicom i vidjeti šta i kako. Evo, doista možemo reći da to mm, prilično e, zadovoljavajuće jer uvijek je najbitnije zapravo u svemu tome e, onaj trag, onaj početak traga, ali da znamo kamo taj trag vodi i da li se doista na kraju nešto i desilo e, i što se zapravo desilo, a ne da neko da nekakav trag, nekakav tač i na kraju se to izgubi u ne znam ili u masi ili u nekim drugim problemima a važno je ipak da čovjek na kraju zna da li se nešto napravilo ili se nije e, napravilo po toj e, njegovoj prijavi, u svakom slučaju. A možda bi bilo e, zanimljivo nešto reći O ovoj odluci o Primorsko-goranske županije o određivanju broja osoba kojima se eto osigurava jedan uvid u sam rad. Eto na ovaj način potvrđujemo i ovo na neki što smo malo prije govorili. Pa mislim da Primorsko-goranska županija pokušava biti sve otvorenija, znači u svom radu vezano znači prema javnosti, tako da svaki građanin koji želi sudjelovati na županijskoj sjednici može to napraviti, ali da se mora prije toga e, mhm. prijaviti. E, podnosi se jedan zahtjev, može se podniti elektronskim putem ili telefaksom. E, sam zahtjev se nalazi na njihovim stranicama i treba ga mhm. predati dan prije nego što je stjednica, tako da se uspije biti obrađen. Mislim da je to dobra praksa i da možemo znači svako od nas e, doći i sudjelovati i vidjeti kako izgledaju naše e, sjednice županijskog vijeća. Evo u svakom slučaju e, puno toga što se događa u našim mjestima, u našim gradovima, u našim općinama i vaša udruga naravno i ova emisija prati na svoj način. Nedavno smo imali jednu priču o pesticidima E, na području e, Kastva, ali vidim da i e, područje općine Kostrene krajem mjeseca zapravo od jučer započela je svoju, svoje mjere preventive. O kakvim se preventivama radi pa možemo na ovaj način skrenuti pozornost mještanima. Da, znači radi se o preventivnoj dezinsekciji i deratizaciji, tako da se da evo općina Kostrena na svojim stranicama je to objavila i moli građane da budu pažljivi, pogotovo građani koji se šeću sa kućnim ljubimcima, nemojte ih puštati, imajte ih na lancu da ne bi slučajno pojeli ili došli u doticaj sa nečim što ne bi trebali. uh tako da ono, stvarno držite svoje kućne ljubimce pod pojačanim nadzorom, ti otrovi znaju biti dosta jaki. Evo doista je ovo ovako, ovakva upozorenja je, su doista dobra i treba ih e, znati. E, ne trebamo e, ih ograničiti naravno samo na čitanje stranica bilo nastavnog zavoda ili ne znam bilo čije, nego i doista treba i ovako javno objavljivati jer mnogi se ni ne čitaju, jel? Nego, ne ipako, nego trebamo i čuti neko upozorenje, pa posebno za one s obzirom na kućne ljubimce koji mi imamo. Da, mislim da je dobro ovaj, da čim više čitamo ovakvih obavijesti, eh, ne stigne svako od nas u, stalno visiti mhm. eh, na, na svim web stranicama od svih naših općina i gradova a, koji pod se vozite i onda vam je lakše to čuti u autu. Naravno. Evo, eh, sa zadovoljstvom ćemo isto tako reći još jednu obavijest koju isto možda ljudi ne znaju, možda nisu su čuli, pročitali, isto takva, ali obavijest koju možemo e, komentirati. Radi se o odvozu glomaznog e, otpada, a nama je posebno interesantno budući da se i on odvozi, odnosno koriste se te baje e, glomaznog otpada sa naših mjesta ovdje koji grada Bakar. Znači, znači komunalac op, op, koji pokriva područje Opatije Lovrana, mhm. on i Matulja, oni u svojim znači mjesečnim računima uvijek napišu kada će biti sljedeća odvoz od glomaznog otpada. Mhm. A s obzirom na to i ajmo reći unatoč tome vidimo da smo imali prijave i iz Viškovog i iz Apatije zapravo za ništa što smo mogli baciti u jamu za glo, e, mislim u baju za, uh, za glomazni otpad ne na zelenu površinu tako da mislim da je dobro da se posjetimo koji su ti datumi kada imamo kakvo E, kakav odvoz uh i mhm. evo možemo krenuti sa datumima jučer i danas e, je odvoz u Bakru i Hranjinu sutra e, je u Križišćima 26. i 27. u Kukuljanovu 27. i 28. u Kraljevici te 20, 25. 26. i 30. u Kastvu mhm. mislim da su to dosta česti datumi i evo mislim da trebate paziti kada su vam ti datumi i planirati da izbacite kauče i madrace na te datume u baje Mhm. Evo, to su vrlo značajni podaci i vjerujem da su naši slušatelji e, to e, čuli. Ako ne, naravno, mi ćemo to ponoviti i svakom onom ko nas nazove, a i u našem e, tekućem dnevnom programu. Možda još za sami kraj, Ana, znam da imamo saja mogućnosti. Što je to zapravo saja mogućnosti? Pa u biti u Matuljima se organizira svake godine sajam mogućnosti koje je namijenjen djeci i mladima e, s ciljem upoznavanja udruga, približavanje sportskih udruga, ali i udruga civilnog društva e, mhm. kako bi vidjeli e, drugačije načine provođenja slobodnog vremena. Mislim da je to jedan dobar način da se možda neko probije tabu kad vidi žmergo pa se misli još šta oni rade, onda kad nas upoznaju na takvim sajmovima je puno lakše njima pristupiti i onda krenuti s nama odrađivati neke aktivnosti, volontirati i tako dalje. Evo, doista e, vjerujem da za mnoge će e, biti ovo vrlo interesantno, ali pred vama je naravno još e, danas jedan odlazak upravo na Matulje, ali isto tako brojni seminari. Što se radi na seminarima? Evo sad, u sklopu projekta Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima, nas ovaj četvrtak i petak u Karlovcu očekuje seminar značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima, mhm. gdje nam je svrha informirati i unaprijediti znanje predstavnika javnog i civilnog sektora u ciljenim područjima za praćenje i zagovaranje otvorenog upravljanja prirodnim dobrima i poboljšati njihovu suradnju. Tako da su na sam seminar pri, e, pozvani e, svi predstavnici e, civilnog društva, ali i javne uprave. Dolaze nam i iz Hrvatskih vode, dolaze nam i pravnici, imat ćemo jako gust raspored, a cilj nam je znači upoznati, ojačati s jedne strane udruge na koji način pratiti donošenje odluka, koncesije, koja su prava građana, na koji način možemo utjecati. S druge strane isto tako upoznati um, javni sektor, uh, uh, možda im približiti nekakve dobre prakse iz mhm. inozemstva, uh, približiti način na koji bi bolje mogli odraditi javne rasprave, a da se građani uključe onda mhm. u, u, pa na vrijeme, a ne da poslije imamo prijave kada je već sve završeno. Evo, doista vjerujem da će ovo biti zanimljiva tema u našem sljedećem druženju u, zelenom telefonu. To će biti 8. E, studenog, e, prvoga naravno e, je blagdan svih svetih, pa nećemo, ali zato ćemo i o ovom seminaru u Karlovcu, kao i o brojnim drugim temama govoriti u našim sljedećim emisijama. Zanimljivo je još jednom moramo spomenuti da će se na području općine Kostrene do 28. listopada provoditi obvezne mjere preventivne dezinsekcije i deratizacije, e, da je čistoća, eto, odnosno odvoz glomasnog otpada ovdje na našem području grada Bakra, Kraljevice i Kastva. E, naravno, ne smijemo zaboraviti spomenuti niti 28. E, listopad sa mogućnosti u Matuljima. I naravno sve ono što vas muči, što vam nekako ne godi pogledu, a tiče se našeg okoliša, prijaviti na 072 123 456 ili u Pomorski radio Bakar. Evo, naravno, e, to su vaše e, mogućnosti i iskoristite ih. Možemo samo tako poručiti našim slušateljima. Naravno. E, sa ovom e, pričom e, završavamo današnje druženje sa zelenim telefonom u emisiji Zelenog telefona, udrugom Žmergo i danas je s nama bila Ana Golja, realiziruje Maroje Mustapić, a vodila Alenka Denona Mustapić. Do slušanja u novom zelenom telefonu. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio. More. Pomorski radio. Radio Bakar. 95,8 MHz.